Şeyx, e, internetdə belə bir video yayıblar. E, siz deyirsiniz ki, murciə ilə əhlüsün arasında olan fərq, yəni insan əməlli küfrə düşə bilər. Yəni insan İslamda etiqadda kafir ola bilər. Sözlər həmçinin əməllərə. Və digər dərsinizdə deyirsiniz ki, əməllə kafir görənlər yalnız xavacilərdir. Şeyx bunu internetdə yayıblar və deyirlər ki, qahmət bu sözünə görə həm murciədir, həm də xavaricdir. Şeyx Zəhmət olmasa buna aid onu gətirdiniz. Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və selamu alə əşrafil ənbiyyə mürsəliyyə seyyidin Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcma'in əmmə bə'd Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və rəkatuhu İndi qardaşlar dedilər ki, bu yeni balacalı dicəklərimiz <clears throat> deməli təzə rolik qoyublar Ümumiyyətlə, mən deyirəm ki, belə şeylər birinci fikir vermək lazım deyil hə, Bu, ümumiyyətlə, azmış tayfaların ə, üslubudur, şeytani üslubu ə, İndi təzə bir şey deyirlər. Sadəcə mən e, yenə tərəfdarı deyiləm ki, nəsə hər cıtdan sözünə cavab yazım. Ancaq e, deməli e, ehtiyac varsa qardaşlarla ehtiyac var biraz aydınlıq gətirməyə. Çünki bəzi bilməyən qardaşlar həmçinin hələ diceylər çaşdırırlar və bu çaşan qardaşlar da qəribədir. Yəni kim indi nə yazır, onu dərhal inanmaq lazımdır. Ümumiyyətlə belə şeyi dəqiqləşdirmək lazımdır. Həmçinin o, o savadsızlardır onlar. O balacalar onlar savadsızlardır, yəni əhlüsün əqidəsini bilmirlər. Qırırlar məsələn ə, e, bəzi yerlərdən məsələn ə, e, sözü, başqa yerlərdən qırırlar sözü və orada hansı ki o sözlərə, o cümlələrə başa düşmək üçün o mövzuya qulaq asın, aydın olar. Sadəcə hələ qırırlar və göy ki ziddiyyat gətirmək istəyirlər, göy ki nə bilim ə, e, bir tərəfdə deyirlər ki, göy ki murciyə və s. Bunlar hamısı şeytani üslublardır. Hə, yoxsa belə Quran-ı kərimlə də məsələn biri oxuyorsadır ki, vay olsun namaz qılanların halına deyənsən, onda namaz qılmayanlar sevinəcək ki, görsən, bax, biz nə üçün namaz qılmışıq? Allah tala deyir, vay olsun namaz qılanların halına. Amma davam eləsən məsələn, aydın olacaq ki, orada hansı namaz qılanlar qəst olunur. Hə, və bu cür ayələr çoxdur Quran, həmçə hədislər. Ona görə xüsusən də bu mövzu, onlar Qardaşlar dedilər ki, balacalar bu əməl zad məsələlərinə toxunublar, küfür zad. Bu məsələlər ağır məsələlərdir. Belə məsələlər e, başa düşmək üçün elm lazımdır. Hər adama işi döv bu məsələyə girişsin. E, məsələn, deyirlər ki, ki bir sözdə deyib, gör ki, e, deyirlər ki, mən deyirəm ki, kim desə ki, e, e, yox, deyir ki, biz deyirik ki, insan əməllərdə küfrə düşə bilər. Bəli. Və bu sözü mən nə işitmişəm? Hə, çünki bəzi e, əhlüsün və cəma əqdəsini bilməyənlər ittiham edirlər bizi ki, gör ki, biz deyirik, e, əməllə küfür olunməz. Və mən sadəcə, Allah, indi Allah bilir, bunlar hardan o sözü qırıblar. Bu məsələni bəyan etmək üçün bunu qeyd edim ki, əməllə də insan kafir ola bilər. Aydındır, əməllə də insan kafir ola bilər. Və sonra başqa söz deyir ki, biz deyirik ki, əməllə, ə, e, əməllərlə küfrə E, əməllərlə təkfir edən ancaq yəni xavariclərdir. Bu da aydındır ki, xavariclər böyük günah sahiblərini kafir görürlər ona görə. Ona görə məsələn xavariclər zina edəndir, məsələn e, oğurluq eləyəndir, riba yeyəndir və s. və s. Bütün bu böyük günahlar yoxdur, Allahın hökmünə hökm verməyən və s. Bunlar hamısı qeyri-şəxsi təkfir edirlər. Ona görə sözü demişəm. Və salam, bununla məncə hər şey adın olur və həmçinin o bu cür səfihlərin, e, hilələri, yəni qurduğu hilələr aydın olur ki, yəni bunlar işləri gücləri yoxdur. Ancaq bu işlərlə məşğullar sadəcə əsas odur ki, Allahdan qoxmaq, yəni dəqiqləşdirmək. Və bu da Rəbbani üslub, Rəbbani yol və ən düzgün yol. E, Elhamdülillah, bizim hamımızın əqidəsi odur ki, iman dinlə demək, qəlblə təsdiq edib əməllə göstərməkdir. Və əməl imanlandır. Aydındır, artır, azalır, asili ilə azalır ə, itaətlə artır, günah imana zərər verir, zəiflədir və imanda istisna olar və iman şöbələrdən ibarətdir, bir deyil. O, əgər bir hissəsi getsə, o demək deyil, bütün hissəsi gedə bilər. Sadəcə bəzi məsələlərdə gedə bilər. Amma belə ümumən iman, necə hədisdə də gəlib, 70, 60 və ya 70 neçə mərtəbədən ibarətdir. Ən aşağı mərtəbə, ən yüksək mərtəbəsi la ilə illallah, ən aşağı mərtəbəsi insanlara əziyyət yol, yolunda əziyyət verən bir şeyi götürüb iqrağa qoymaq və həya da imanın bir mərtəbəsidir. Necə görürsünüz ki, imanın mərtəbələri var, həmçinin küfrün də mərtəbələri var, fiskin də mərtəbələri var, nifaqın da mərtəbələri var. Sadəcə belə məsələlərə məsləhətdir o qardaşdan girişməyə elmsiz. Lakin kim əgər istəyir girişməyə, elmli olsun. Hamısı bunlar cahilliyin nəticəsindədir. Cahilliyin nəticəsində elm öyrənmək lazımdır. Elm inşallah hər şeyi aydınlaşdıracaq. Sadəcə bu elm dildir. Adı bir, hansı bir dildir, cahillər o dili başa düşmür. Ona görə nə gəldi ittiham edirlər, zənn edirlər qardaşlar barədə. Biz sadəcə bu şərhi vermişik. Bazı sadəcə balacalar başa düşməyiblər, tez seviniblər və bayraq eliblər, güya ki, baxın və s. və s. Bunların hansı e, növbəti yalandır, oyundur, hansısa bir DJ-in və hansısa DJ-yə allananlar da görsünlər ki, hansısa bir tanınmayan adam olar, internetdə onu alladır. Əlhamdülillah, belə bir şey olanda ümumiyyətlə dəqiqləşdirilməmişə, allanmayasınız. Və kim belə eləsə, inşallah salamat qalacaq. Allah subhanətə bizə eşi faydalardan etsin. Əssalamu aleykum.